Så här låter det regelbundet i de svenska hemmen. Bröderna Cartwright trängs i tv-rutan med Perry Mason och försvarsadvokaterna. Nu gör lillebror Joe, eller Michael Landon som han heter, solokarriär. Sin Europaturné inleder denne flickornas favorit i Sverige. Mike Landon, welcome to Sweden. Thank you. Is this your first trip in Europe? Yes, it is. It's my first trip to Europe. And what kind of show are you given to the Swedish public? Well, it's uh, it's very much the same show that, uh, that I do in rodeos and fairs in the United States. There's a few additions. Uh, my stuntman here, Bobby Miles, he and I are going to do a few fights and uh, some sword play and show them a little of the rough stuff that we do on the show. And then there'll be some songs and some jokes. I hope they <laughs> understand the jokes because of the language barrier. I'm not too positive. Lite slagsmål, lite fäktning, lite skämt och lite sång ska Michael Landon bjuda på. Till sin hjälp har han stuntmannen Bobby Miles. Det är han som slåss och trillar av hästar i tv-serien.